як гэтаго зноў усе зараз жа ўсё ўведалі якім гэта чынам маглі дазнацца што было напісана ў гэтым лісце калі Ганна толькі ну пачытала яго аднаму бацьку а тады ў хаце нікога не было і не чытала нават усяго а толькі ў рыўкі а юлік барановіч хіба как калі кому что гаворыць про свае сямейныя справы пер за ўсё сабастыяніха пачала шкадаваць что гэта такая прыгожая і здольная дзяўчына гэтак не по-людску замуж ідзе каморнік нават не хоча каб адбылася хоць якая-небудзь вясельная вечера або обед з усімі сваякамі і сваячкамі, не гаворачы ўжо аб шлюбе ў царкве, што каморнік стараецца толькі як выхваціць Ганну з дому, каб яна больш сюды нават ніколі і не глянула. Каб адцуралася бацькоў, братоў, усіх родных, каб выраклася Бога. Не ўсё затым, што ненавідзець чамусьці каморнік самога, Юліка барановича О гэта дык зять яшчэ вядома было сабастыяніще што каморнік пісаў ганне ў тым лісце каб яна нічога з дому не брала барані Божа каб нічога нават калі маці будзе даваць падушкі ты э, каб узяла одну не больш бо кажа ён на што ў яго для Ганны. Знойдуцца і падушкі, ўсё іншае, чаго нават дома ў свайго бацькі яна і не сніла. І што ён яе будзе на руках насіць, што яна будзе за ім панаваць, што ён не дазволіць на яе ветру павеять. Але ўсё гэта будзе толькі ў першыя часы. А пасля раптам мінецца гэтае ганне на панаванне. Бо цяперашнія шлюбы не моцныя, бо каханне одно ха -ха, не трымае, надоўга не звязвае людзей, патрэбен Бог і сумленне закон патрэбен. Тады хоць і прыкрыюць адно аднаму, хоць і цяжка жыць разам, хоць і ненавідзяць адно аднаго жывуць, трымаюцца. І такім чынам трымаюць сям'ю, выхоўваюць дзяцей, якія ведаюць, што трэба жыць часам з квасам, парою з вадою. Ну, што гэтага ніколі ў жыцці не мянеш, адно трэба быць добрым і літасцівым усюды і заўсёды. Пасля ж як пасевее галава, тады спакойна ўжо будзе дажывацца век, бо за доўгія гады прывыкнецца, перажывецца, Всё будзе добра, спакойна і ціха. Каморнік жа думае і жыве іначай. І ніколі Ганны не... ой Ганна не знойдзе з ім свайго шчасця. Ён так выразна напісаў ганне так і напісаў М? і адкуль гэта сабастыяніха магла дазнацца пра ўсё гэта барановичаў кум вашынович гаварыў дома жонцы я не зайздрошчу я кажу няхай тымчасове здаровы жывуць я такі чалавек але не магу не сказаць, што нешта гэта робіцца не так, як трэба. Калі ты хочаш быць зяцем, дык э, ці гэта гэтак робіцца, Ён жа нават з бацькам ні разу як з чалавекам не пагаварыў, не пагаварыў тым часове, ні разу як мае быць, што гэта? бацька не такі чалавек якога яму трэба ці што а і наш гэта сама пра ўсё і гаварыла з бацькам а ён хоць бы слова сказаў а алена таксама от бо малады я цяпер якія а Я ж кажу, няхай здаровы жывуць, дражываюцца, я не зайздрошчу, няхай мяне Бог крые, У мяне нават тымчасове і ў думках нічога гэтага няма. Не такія, дзякуй Богу чалавек. Табе яна ўпадабалася, то ты бяры яе сабе на здароўе, але будь ты чалавекам. Ты ведаеш, что ён напісаў ёй чула отказала жонка а дзе ты чула сабастыяніха гаварыла это что табе сабастыяніха гаварыла дык гэта плюнь ты на гэта ой мало табе там баба якая нагаворыць бабы заўсёды языкамі любят трапаць мало что там сабастыяніха нейкая гаварыла ты Я і сам без яе без ніякае там сабастыяніхі ведаю, што Юлік павінен тут паставіць на сваім. І ніякіх тут бабскіх плётак мне не патрэбна. Сабастыяніха гаварыла праўду, якую э, что так па-сабачаму аддаваць дачку замуж нельга, бо ўсё роўна ненадоўга гэтая музыка. А гэта як Бог дасць. Вельмі вы ведаеце бабы. Тут можа ненадоўга. А можа і якраз надоўга, хто ведае. Тут не ў гэтым уся музыка, у тым, што Юлік павінен быць цвярдзейшым і зрабіць усё, як мае быць, каб не рабілася ўсё на смех людскі. М -м -м, мне ніякага дела до гэтага няма але калі з гаворки прыйшлося дык я скажу скажу гэта сама маю ліку вочы я я я мутным часове ды не зайздрошчу і нічого дрэннага яму не жадаю бог з імі няхай ім бог помагаю <laughs> мне што я тымчасове такі чалавек І доўга ён яшчэ гаварыў аб тым, што ён такі чалавек, што нікому ён не зайздросціць, што ніколі не трэба слухаць бабскіх плётак, гаварыў, стараючыся задушыць у сабе вострыя прыступы нездавалення, што Юлікава дачка маладзейшая за яго дачку, так добра замуж ідзе. Алеся ваш маці сказала раз, не смело паглядаючы на Алеся. Это такі праўда, што барановича Ваганна замуж ідзе за таго самага каморніка. Але стараючыся больш не гаварыць пра гэта, сціснуўшы губы і помаўчаўшы адказаў: « Ну і хай ідзе. Каму якое дело? Маці ўздыхнула і сказала: « Загарадзі ты сынок у садзе каля вуліцы тую граду. Пакуль зямля не замерзла, то вясною таксама не прыбярэшся, як і цяпер, і таксама не будзе дзе рассады пасеяць. Чаго вы, мама, злуеце? Я не злую, Не, злуеце калі бо ты гэтакі гаспадар які ж я гаспадар такі што за ўсю вясну не прыбраўся нават плоту загарадзіць але ж вы нікога не наймалі плот гэты загараджваць не наймала але без свае рассады была а Я вам дастану чужое, але лепшае за гэтую вашу сваю. Табе нічога не трэба. Калі заводзіш гаспадарку, Дык не гэтак трэба займацца ёю, трэба пільнавацца яе, а не прападаць вечна на гэтых сваіх ячэйках. Ну чаго вы ад мяне хочаце? Жаніся ты. Я не магу адна ў хаце, старая, не гады мне. Табе пра мацеру і галава не баліць. Чым я вас калі крыўдзіў? Яна яшчэ нешта пачала гаварыць, стараючыся давесці сваю праўду. Алесь моцна стукнуў дзвярыма і пайшоў з хаты хацеў пайсці до каго з суседзяў, але побаяўся, каб не патрапіць на гаворку про каморнікава вяселле з барановичавой ганнаю. Пастаяў на вуліцы, пакурыў, падышоў до сельсавета, там было цёмна і пустым. Нядобра было яму так аднаму. Зайсці да волькі, падумаў ён, У яе гарэла святло. Пастукаў з вуліцы ў дзверы адчыніла волька прыбраная, ружовенькая, у белай палатнянай блузцы з вышытым каўнерыкам і паяском. Заходце лезь. На ложку сядзела незнаёмая дзяўчына, падобная трохі на вольку, То белая, сінімі вачыма будь знаёма моя сестра прыехала пагасціць надоўга на дзён 5 лезь глянуў на дзяўчыну чаму на такі малы час голас у яе быў прыемны пявучы некалі зімою прыеду будзе тады павальнейшы час от прыехала паглядзець як яна тут жыве даўно не бачыліся мы з ёю Алесю яна спадабалася прывабная, Яна была слаўная, такою уяўлялася яму. Ён сеў, помаўчаў. Волька перакладвала ў куферку нейкую вялізну, паглядала на яго з-пад лба, з таго вечара яны не бачыліся яшчэ. Ён адчуў, што нешта між імі існуе. І што трэба разбурыць некалькімі словамі. Так было нядобра, Ён паглядзеў на вольчыну сястру, Слаўная, якая падумаў ён і сказаў: « Ну, <clears throat> я пойду, посядзі, алесь, другим разам зайду, посядзеў бы, пойду Волька поглядела на яго ад яе зірку яму зрабілася лепш чым было дагэтуль але ён пайшоў бо цяпер у прысутнасці сястры нельга было як-небудзь іначай пагаварыць з волькаю На дварэ пробаваў дзьмуць нясмелы вецер, алезь зашпіліў каўнер, Вольчына сястра стаяла ў яго вачах. І раптам вялікі сум па дзяўчыне агарнуў яго. Па дзяўчыне такой радаснай жывой, якое ўявілася вольчына сястра. Калі яна паедзе? А! -а, -а. Заўтра зайду, думаў ён. Куды цяпер пайсці? Ішоў цёмнаю вуліцаю побач цёмнымі абрысамі царквы ў скварчэўскага, свяціліся вокны. Хіба зайсці, падумаў. Пастаяў, А, рашыў увайсці. Схварчэўскі сядзеў за сталом, разварочваў запыленыя скруткі нот, сказаў весело гледзячы на алеся з гары дастаў все роўна як на дарозе знайшоў ведаеце что это за п'есы от вам у вертура з оперы кармен бачыце чулі калі я сам у палку на флейце граў а самую оперу у мінску у тэатры чуў я не ведаеце что скварчэўскі раптам усхваціўся ж маргануў па твары руками нервова прабегся по пакоі стаў перадалецем я вам зараз у двух словах кінь гэта я вам гавары ты ты ну ды кот яшчэ бліжэй падышоў я дастаў рукапіс я заўсёды цікавіўся у мінску як быў у знаёмы один музыкант перапісаў мне увертура до да пастаноўкі дзяржаўным тэатрам п'есы э, от забыў якога пісьменніка чужаземнага нейкага спадчына завецца п'еса тая увертура капеля і хор галасоў разам ведаеш ха, -ха, -ха мы класічныя рэчы будемм тут граць я кажу ведаеш ты товарыш алесь я жыць цяпер пачаў раптам глянуў кухню люба жонка глянула в адчыненыя дзверы люба ты нам с таварышам алесем гарбаты зноў далеся першая задача год з капеляю працырымоніцца год ты не менш сапсаваць нешта ука але каб правільна разумелі музыку ну а пасля а пасля хор гэтых самых што са мной у царкве спявалі я іх на іншыя рэйкі перавяду алесь маўчаў толькі я от усё збіраюся сказаць ну гаварыю Тут справа простая, праз які-небудзь год ці можа хоць і больш на курсы, якія-небудзь трэба мне. Калі там тое ў мяне было, я адстаў ад сучаснае музычныя школы. Лес сказаў: грошай няма, Что ты зробіш? Той як бы не заўважыў, Хоць гады праз два. М -м -м тады побачым трэба не іначай бо я займаюся вот я адчуваю что могли б тут увесь свет здзівіць чуў нашу апошнюю рэпетыцыю это ў сельсавеце не тут у мяне не чуў трэба было паслухаць хлопцы здольныя таленты я их усіх ха На рэйкі паставіў. Цяпер простыя рэчы ідуць у нас простенькія. Пасля будзем на іншы маштаб пераходзіць. Алесь выпіў з ім гарбаты, помаўчаў, слухаў. Той усё гаварыў, развіваў планы, стараўся ўцягнуць у гаворку жонку, Адыходзячы алесь паглядзеў на твар гэтага аптыміста. Твар яго быў светлым жыццярадасным. Трохі рассеяўшы ранейшыя нядобрыя настроі свае, алесь выйшаў, ціха было на вуліцах. Каля пажарнага склада гарэў ліхтар, варушыліся каля яго чорныя постаці, чуваць была гаворка, недзе э, за некалькі вёрст быў пажар. Ружовы промень ледзьве трапятаўся на чорным небе, алесь падышоў. Каля помпы стаялі ў чатырох. У помпу было ўпрэжана пара коней, тры бочкі было ўпрэжана па каню, хлопцы падпіразаныя пажарнымі паясамі спрачаліся ну лезь на бочку о ты чаму канечне я чаму ж ты не хочаш слухай ты лезь на бочку а ён что ён чаму ж гэта ён не хоча ён на помпу сядзе ах які ён разумны няхай папрабуе на боцы и пастаялі, помаўчалі, зноў пачалі спрачацца, закурылі. А вот блізкі пажару пачалі меркнуць. Ну то поедем ці не, Ну а як же? А можа, уже не варт. Як гэта не варт, чаму это не варт дурны? Дык жа патухла ўжо. Дзе яно к чорту патухло, Ну паглядзіш. Непаваротлівая постаць узлезла на бочку, глянула паверх нізкіх стрэх і платоў. Ну але, мусіць, тухне ўжо. Ну і чэрці, каб на вас халера, от заўс... ну заўсёды гэтака, якія з вас пажарнікі, Вабібокі, толкачы, А ты, Чаго ж гэта ты не хацеў на ботцы трасціся? Эх ты, галава! А ты што? Глязі на сябе, Уй пажарнікі, каб на вас агні. Ну але трасца вашай матары.